bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.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 endi tu'assiru. Ya'ni yengil bo'lsin degandan keyin o'zidan o'zi ma'lum bo'ladiki, og'ir qilmaslik kerak. Lekin Rasululloh sallam og'ir qilishlikdan qaytardi Yengil yo'llar bilan ta'lim beringlar, og'ir qilib qo'ymanglar. Bashiru ta'lim berayotganda odamlarga xursandchilik xabarini berib, ya'ni mana shu ilmi evaziga shu amalini evaziga oladigan mukofotlardan ularni nima qilinglar bashorat berib turinglar vala tunaffiru shu qo'pollik qilib og'ir qilib odamlarni dindan qochirib yubormanglar odamlarni og'ir qilib ya'ni ta'lim uslubini noto'g'ri olib odamlarni dindan bezitib qo'ymanglar faida g'odiba ahadukum falyaskut agar shu ta'lim berayotgan vaqtda albatta ta'lim olayotgan kishilar ko'pchiligi unaqangi zehni o'tkir aytganda qabul qiladigan toifa bo'lmasligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilib turib aytdilarki agar sizlardan qaysi biringiz ta'lim berayotgan vaqtida g'azablanib qoladigan bo'lsa falyaskut sukut saqlasin dedilar uni haqorat qilsin uni do'pposlab ursin demadilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarida yoki xulafoi roshidinni hayotida din ta'limini bergan vaqtida ularning qo'pollik qilganligini biz bilolmaymiz Alhamdulillah agar kim aytsaki ki yo'q, bo'lgan shunaqa bo'xton qilgan bo'ladi. Chunki Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 12 yil xizmatlarni qildim dedi. Ya'ni kechasi kunduzi shu kishini xizmatida edi. Bir bor peshonalarini menga tirishtirib qo'ymadilar. bir bor peshonalarini tirishtirib qo'ymadilar. Ya'ni bu kishida Alloh taolo Qur'onda aytadiki, innaka ala xuluqin azim dedi. Siz buyuk xulq egasisiz dedi. Ya'ni xulqni qarangki, 12 yilda bir bor peshona tirishtirganlarini men ko'rmadim. Va bir ishni qilmagan bo'lsam, nimaga shu ishni qilmading deganlarni ham eshitmadim dedi. Mana bu biz usvatun hasana, chiroyli namuna oladigan zot mana shunday axloqqa edilar xosatan mo'minlarga rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qiladigan din ta'limlari juda ham osonlik bilan ta'lim berardilar misol madina munavvarada masjidi nabaviyda bir arobiy sahroda yashaydigan arobiy masjidga kirdiyu masjidni hovlisida o'rtasida bavul qila boshladi chunki arobiylarda xosdan afg'onistonda mana shu odatlarni ko'p ko'ramiz hojatxona problemasi bor Arabiylardan shu problem, shu tabiat bor edi. Shattiq masjidning o'rtasiga kirdi-yu, çıkarışı başladı, boshladi, baul qila Sahabiler Sahobalar g'azablandi. Allohning uyida bu ish bo'lyapti. Bir borib adamini berib qo'yadi deganda Rasululloh sallam alayhi vasallam aytdilarki, yo'q. Sabr qilinadilar, dedilar, bavlini chiqarib olsin dedilar. Bavlini chiqarib, xotirjam bo'lgandan keyin Rasululloh sallam alayhi vasallam borib aytdilarki, ey arab, birodar arab, er arabiylarning nomi shu. birodar bu masjid bo'lsa allohni uyi bo'lsa shu masjidda qiladigan ishimiz shu bu yerda allohni zikri qilinadigan joy diniy ta'lim olinadigan joy deb turib shunaqangi axloq bilan unga bir nasihat qildilarki arobiy duo qilib yubordiki ey alloh muhammaddan boshqa hech kimni gunohini kechirmagin dedi u kishini axloqini komilligidan nima shu gapni aytdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam xosatan yosh bolalarni tarbiyasiga ko'p e'tibor beradilar qiladigan ishlari shu ediki xurmolarni shoxi bilan sindirib, bolalarni orqalaridan ergashtirib, shu kelayotgan yo'llarda devorga past-past joylariga shu xurmoni sanchib kelardilar. Bu bolalar Rasululloh sallallohu alayhi orqalaridan ergashib xurmoni yeb yeb yeb masjidga kirib qolardi. Ya'ni masjidga bashiru ha xurmoni berib ularni qiziqtirardi. Ya'ni dinga odamlarni qiziqtiringlar. yoki namozda tursalar Hasan va Husayn nabiralari to'g'ri kelardi namozda turgan vaqtida sajdada Rasululloh vasallam ko'proq turardilar. Imomatga o'tgan vaqtidan boshqa vaqtda ham shu bo'yinlari kelib o'tirib oladi. Shu bo'yinlarda o'tirgan bola bilan birga sajdadan qaytib, yana qaytadan namozlarni davom ettiraveradi Kunlardan bir kuni Hasan va Husayn nabiralari keldi. Bobojon dedi. Shu bizni bir tuya topib bersangiz, bir tuya mingimiz keldi. shunday tuya bo'lsinki, hech kim minmagan bo'lsa u tuya Hech kimda bo'lmasa shunday tuya. Ya'ni shart ham qattiq shart bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabr qildi. Hamma namoz o'qib chiqib ketdi, masjid xoli qoldi. Shatta cho'kkalab o'ltirdilarda Hasan va Husaynni ustlariga mindirib, ko'p shu masjidning ichini aylantirdilar. Cho'kkalangan holatda aytdilar, shunday tuyani mindirdimki, hech kim minmagan bu tuyani dedilar. Axloqni qara. Yoki oiladagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muomalalari Biz ko'p aytganmiz. Bu gap nimaga meni aytsam ekan nimaga takrorlayveradi? Chunki biz hammamiz o'zimizni haqqimizni tanishlikni odat qilganmiz. Boshqalarning haqida unchalik guvoh kuydirmaymiz. Vaholanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylarida ichki sog'ardilar. Shuni tasavvuringizga sig'diringlar. Bir har bittamiz o'ylab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni maqomlarini bir ko'zimiz oldiga keltiraylik va u kishini ichki sog'ib o'ltirganliklari bir ko'zimiz oldiga keltiradi. Uylarni supurardilar o'zlari. Bir kun kiyimlarni yamab o'tirgandilar, oshonamiz keldi. Hatto shuncha ayolimiz bor, bittasiga bering, shuni tikib beradi-da. Ya'ni yamoq tikish siz bilan biz ko'zimizga arzimas narsaga o'xshaydi. Bizda dazmol qilmasinchi. U qiyamoq yonib shunda keyin rasululloh alayhivasallamga bizni bittamizni bersang tikib beramiz deganda rasululloh alayhivasallam aytdilarki shu yamoqqa sarflaydigan vaqtinglarda ibodatdan qolsalaringiz qiyomat kuni allohni huzurida erimni yamog'ini tikib shuning uchun ibodat qilolmadim degan davoyingizga javobim yo'q shuning uchun o'zim tikyapman keling shuni faqat ishni bir tafsirlanib ketavermasdan bir amaliy qilaylik o'shani erkakman deganlar uyga borib ozgina bir yordamlasha olaylik hadeb johiliyat zamonidagi muomalalar qilavermadi ayollar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda oxirgi vasiyatlardan bittasi ayollarga chiroyli muomala qilishini buyurdi chunki rasululloh vasallamni uylariga ba'zi ayollar erlaridan shikoyat qilib kelishardi Rasululloh sallallohu sollallohu alayhi vasallam guvohliklari bilan bu ayollarni Rasululloh sallam yomon ayollar dedilar. Erlardan shikoyat qilib yuradigan ayollarni yomon dedilar. Alhamdulillah bizning musulmon ayollarimiz buni biladi. Shuning uchun bir kishi yerda shikoyat qiladi. Lekin bu meni vazifam. Haligi majlisda o'g'ri desa, o'g'ri o'zi bilib o'tirar ekan, o'g'ri deb. Shu bizni mavizamizni birodarlar biror kishidan o'ch olishligi uchun, biror bir kishiga bir tanbih berib qo'yishlik uchun emas, chunki Ad-dinu an-nasiha degan hadis din xolis gapirishlikdir. Agar meni maqsadim falonchini bir adabini berib qo'yish majlisda bo'lsa, u xolislik bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kullukum ra'in va kullukum mas'udun an ra'iyatihi dedilar. Sizlarning har bitangiz ra'idirsiz dedilar. Ra'i deb cho'ponni aytiladi. Va o'zingizni qo'l ostidagilaringizdan albatta so'ralasiz dedilar. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki menga sizlarning eng yaqinlaringiz qiyomat kuni axloqi chiroyli bo'lganlaringiz birodarlar bizning axloqimiz bilan bizlarni qo'l ostidagilarimiz dindan bezib qolmasin bizni axloqimiz yomonligidan bizlarni qo'l ostidagilarimiz dindan bezib qolmasin har qanday o'zimizda chiroyli ko'rinayotgan amal agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatib bergan yo'llarga muvofiq bo'lmas ekan, u ibodat qabul emas agar u Allohning rizosi uchun bo'lgan bo'lsa. Bunga misol alayhi vasallamning uylaridan u kishining nafli ibodatlari haqida so'radi. Ya'ni nafl ibodat, nafl ro'zalari, nafl namozlari haqida so'rashdi 3 ta sahobiy. uydan javob olishdik. Rasululloh vasallam ba'zi kunlar nafl ro'za tutadilar, ba'zi kun tutmaydilar. Ba'zi vaqt nafl namoz o'qiydilar, ba'zi vaqt o'qimaydilar. Va ba'zi vaqt ahli ayol farzandlari bilan birga uyda bo'ladilar. degan javobni uchta ta sahobiy olishdi-yu, o'zlaricha aytishdiki, Rasululloh sallam avvalgi va oxirgi gunohlari kechirilgan bo'lsa, u kishiga shuncha ibodat kifoya qiladida da Kelinglar biz ko'proq ibodat qilaylik-ku, Alloh taoloni rozi qilaylik deydi. Bitalar nima dedi? Men hayot ekanman iftor qilmasdan ro'za tutaveraman. Bittasi aytdiki, men har kechasi ertalabgacha namoz o'qib chiqaman. Bittasi aytdiki, men uylanmayman, oila qurmayman. Uchovsidan maqsad nima edi? Allohning roziligini topishlik. Har kuni ro'za tutaverishlik, Allohni rozi qilishlik. Har kuni tunmasdan nafl namoz o'qish, bu ham Allohni rozi qilishlik. Endi uylanma o'tish hayotini ibodatga bag'ishlash bu ham Allohning rizoligini topishlik uchun. Ya'ni bu bilan dunyo maqsadi yo'q bilan. Riyo sum'a qilish emas. Shuni ustiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetib keldilar. Nima gap dedilar? Aytdilar, biz niyat qildik Allohning roziligini topishlik uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlardan qaraganda men Allohdan ko'proq qo'rqaman dedilar. Agar amallaringiz mening ko'rsatmamga muvofiq, sunnatimga muvofiq bo'lmasa ekan, u qabul emas dedilar agar u allohni roziligi uchun bo'lsa ya'ni o'zimizcha ma'lum bir qoidalarni qilib olmaylik farzandlar ustidan ayollar ustidan onalar ustidan opa singillar ustidan chunki bid'at degan narsani ko'p eshitganmiz bid'at shu narsaki savob olaman degan umidda savob bo'ladi degan umidda shariatda yo'q qilinayotgan amallarni bid'at deyiladi. Bid'at qiluvchilar jahannamda bo'ladi. Yani savob umidi qiladi, yoki shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib bergan emas. Xulofoi roshidin ko'rsatib bergan emas, sahobiyalar ko'rsatib bergan emas. Chunki sunnat deganda biz bilamizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlari bor. Ha? Qilishlikka buyurganlar. Buni qilishlik bizga vojib. Ikkinchi qilganlari buyurmaganlar, o'zini qilib hayotlarida qilaverganlar, buyurmaganlar. Bu sunnat bu. Uchinchi bir sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan amalni qaytarmaganlar. Bir amalni bir sahobiy qilgan, lekin Rasululloh sallallohu alayhi qaytarmaganlar. Shu ham bizga sunnat deb qaraladi. Sunnat uch xil sunnat bor. Bir sunnat bor, uni buyurganlar qilishlikka. Sunnat-u muakkada u. Uni qilmagan odamlar gunohkor bo'ladi. Ikkinchi sunnat borki, o'zlari qilganlar, lekin buyurmagan uchinchi aytdi sahobalar qilgan rasululloh ko'rganlar lekin qaytarmagan hamma amalimizni mana shu uchta sunnatga solishtirib ko'rishimiz kerak chunki afsuslar bo'lsinki ba'zi bir savob umidda qilayotgan narsalarimiz birodarlar do'zax o'tiga kirishimizga sababchi bo'lib qoladi bir ayol haqida rasululloh alayhi vasallam xabar qilishdiki Bu kishi kechalari bilan namoz o'qiydi. Kunduzlari bilan roza tutadi. Ko'p ibodat qiladi. Deyshtida içti ki bir mushukni qamab qo'yib suv bermay o'ldiribdi deyshti. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, bu do'zaxdadir dedi. Bir mushukni chunki zulüm bu. O'qigan iboratlari nima bo'ldi? Chunki zulmni Alloh subhanahu va taolo o'zini nafsiga harom qilgan. Men deydi Alloh taolo o'zimni nafsimga harom qildim. Sizlarga ham harom qildim. O'zaro bir-birini zulm qilmanglar. Zulm nima narsa? Bir haqni ega o'rniga bermaslik. O'rniga qo'ymaslik. Shuni zulm deyiladi. Zulmlarning eng kattasi Alloh taologa shirk keltirishlik. Ya'ni bir narsa o'rniga berilmadi. Bitta iloh bor, Unga bitta shirk qo'yildi. Demak, haqni egasiga berilmadi. Shu zulm. Zulmlarning eng kattasi Mana bu narsa afsuski biz musulmonlikni da'vo qilamiz, bizlarda sodir bo'lib turadi. Bizlarda sodir bo'lib turadi. Hali bizda xalqda maqol bor, ko'cha xandon, o'y zindon degan afsuski birodarlarimiz topilib turadi. Ko'chada ko'rsangiz, mashallah. Hayt. Ishidan kirib boradi. hamma qaltirab turadi keldi deydi azroil keldi birodarlar bu sifat musulmonni sifati emas chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki musulmon kim deganda uni tilidan va qo'lidan boshqalar omonda qolgan kishini musulmon deyiladi kimki tili bilan qo'li bilan musulmonlarga ozor berayotgan bo'lsa u musulmon emas u musulmonlik da'vo qilishi noto'g'ri Şunarsa vatandan sodir bo'lardi. Biz ko'p birodarlar shu oilaviy ishga aralashganmiz. Mashalloh, hadi ko'rsangiz u ya'ni namozlarda, ibodatlarda ishini tekilib bo'lsa shu farzandlar qaltiradi. Kel dedi. Hattoki dindan o'shalarni ko'nglini sovutishlikka sababchi bo'lib qolamiz. odamlarni-ku hidoyatiga sababchi bo'lmayapmiz. Kelinglar shu dindan chiqib ketishga sababchi bo'laylik. Bir yahudiyni qizi dindan chiqib musulmon bo'ldi. Ko'p dadasi nasihat qilib, "Yo'q, qizim shu yangi dinga kirmagin." Alloh taolo hidoyat qildi, shu dinga nasib bo'ldi. Shu lar yashayotgan şey qishloqdan, mana şey shu Yahudilar şey yashayotgan qishloqdan bir karvon o'tib ketayotgan edi. Karvon şu qizlarni uyga yaqin joyga kelib diyor, yu bir kişi azan ayıttı. Azan şuna shunaqangi bir yaman azan ayıttı yomon azon adam eshitgan odam yaptım harayaptimi Şuna Shunaqangi bir yaman ovozda buzib, bir qo'pol azan ayıttı. Kim bu Yahudi qiz ki, dada bu kimlar desa, sen iymon keltirgan dinni muazzini bo'ladi. E shunaqani bir xunuk din ekanda bu. Qaytdim bu dindan deb Yahudi diniga qaytgan. Buni dadasi xursand bo'lib ketib, qizim yana qaytdi o'zimiz dinimizda deb qo'y so'yib, haligi karvonchilar oldiga olib turib mehmon qilgan. Ha nima gap? <laughs> Rahmat katta xizmat qilib berdi. Nima xizmat? shu qizim murtad bo'lib dinimizdan chiqib ketganda, shu seni muazzinning ovozini eshitib, yana dinimizga qaytdi. deyvergan qarang bitta insonni axloqi bilan bir hidoyat egasi dindan qaytib ketdi nimaga ko'p yurtlarda ayollarga dars o'qitilgan ijozat berilmadi ko'p yurtlarda ayollar o'qitishmadi chunki buni sabablari ko'p bittasi mana shu sababki chunki u ayol ilm o'qisa o'zini shar'iy haq huquqlarini tanib olsa bu zolim shu vaqtgacha zulm qilib kelgan erkakni zulm qilishlik nimasi tiyiladi. Yo'l bekiladi. Endi zulm qilolmaydi Shuning uchun ilm o'qitma. Shuning uchun ham she'rda ham ba'zi bir oilalar jo'natishmaydi dars. Qan desa, ha eri ijozat bermabdi. Endi erini biz ura olmasak uni. Endi xotini o'lib. Keyin bilsak, u zolim zulm qilib yurgan xotiniga bu borib turib siyratdan eshitsa, hadisdan eshitsa, haqqini tanib qoladi. Ah, Aytadiki, sen qanaqa musulmonsan? Musulmonman deyapsan, Rasulullohga o'xshamasak azanku. Meni cho'ri qilib ishlatar ekansan-ku. degan savolga javob topa olmaganligi uchun u zolim nima qiladi? Ayolni dars o'qitib qo'yadi. Kelina zolim bo'laylik. Kelinglar zolim bo'lmaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlaridan sifatlanaylik. Lekin bu degani ki. u ayollarni hech kim huquqini himoya qilmaydi degan gap ham miyamizda aylanmasin birodarlar har kimda kim живой mishoq qilib tepayotgan bo'lsa biz ham живой mishoq qilib uni haqqini olib beramiz bizni bu gapni gapirishlikka majbur qilgan ba'zi bir voqealar bor bir yaxshi boksyor bor ekan shu harakatimizda aytmayman kimligini qayerdaligini har kuni xotinni futbol qilib o'ynar ekan muhojira hijrat qilgan u bechoraga har kuni живой mishoq qilib urib aytar ekanki agar amirga bu gap yetib borsa o'ldiraman seni u ham bechora indamay yuraverar ekan eshitib qolibdi buni Qo'shlar manga xabar qildi qanaqa bu islomiy harakat har kuni shu uyi bu burchagidan u burchagicha bu bechora ayol shu har kuni ko'zi ko'kargan eti ko'kargan ayollar so'rasa yiqilib tushdim boshimga bir narsa tushib ketdi yo birodarlar abu bakr siddiq o'tgan gaplarni aytdim man sizlarni oranglarda zuringlar zulm bilan zo'r qilib yurganlaringlar mani oldimda haqir dedilar zaif dedi sizlarni oranglarga nazaringlarga ilmagan mazluminglar meni oldimda kuchli dedilar haqini olib beraman inshaalloh men ham olib beraman ayol hozirgacha shu ayol shikoyat qilmadi bizga hozirgacha shu ayol shikoyat qilmadi har kuni shu polvon faqat shundan o'ch olar ekan ha shu xohlar ekan ha men disiplina o'rnataman uyimda qaysi disiplina urushni disiplinasini birodarlar bizni mana shunday qiladigan zulmimiz kasofatimiz tufayli jamoatga nusrat kelmay qoladi g'alaba kelmay qoladi bitta zulm bilan g'alaba tushgan g'alaba qaytib ketadi chunki alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi dedi. Zolimlarga hidoyat harom bo'ladi. U hidoyat topmaydi. Haqqi bilmaydi. Bu hujjatni qayerdan oldikki biz? Rasululloh sallam biror bor shu ayolini yoki farzandlarini bosib olib urgan ekanmi shu? eshitdinglarmi Siratda eshitdinglarmi shuni? Sahobalarning hayotda ham shuni? Qanchalik ham zolim bo'lib ketdik a? Qani o'ylab topdik buni? Dinda haddan oshishlikni shariat harom qilgan. Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, dinni o'zingizga og'ir qo'yamani dedilar. Din bosib qolasizlar dedilar. Dinni o'zingizga og'ir qo'yamani dedilar. Agar og'ir qo'yaldinglar, o'zingizlar bosib qoladi. Qayerda olib ketasizlar? Haddala ishlik. Ha? Darsga chiqsan, ko'chada o'tasan, sen erkakni ko'radi. Ha, hijobni Alloh taolo nimaga farz qilgan? Hijobni olib chiqyaptimi? Buni g'ayrat deyilmaydi. Buni dindan, dindan, dinda haddan o'shdan deyiladi. darsga bormaysan ha seni ko'radi erkaklar Alloh taolo hijob shuning uchun farz qildiki, ko'chaga chiqqan vaqtida boshqa erkaklar ko'rmasin uchun hijob farz qildi. Jinni qo'rqmadim. Adashib ketib qolamiz. Xavorijlar dindan chiqqanlarni adashuv shu yerda. Ko'p narsa. Bozorda yangi kiyim sotib oladi, bozor uyga olib kelib yuydi. Shu xavorijlarning odati. Piyangi kiyim. Bozordan musulmonni qo'llar sotib oladi. hep kelib turib yuvib-yuvib kiyadi. Ya'ni kelina dinni qo'l ostidagilarimizni og'ir qilib kuzatib qolmaylik. Biz shu madrasani, Kobuldagi madrasani ba'zi bir kishilar kelib turib shu mas'ullardan ba'zi bir shu Afg'onistondagilar endi sport qiladi bolalar haftada bir kun video ko'radi suv suv boziga chiqadi ey har kuni shu vaqti bor ma'lum bular nima keragi bor deb aytdim qadamini qo'ymasin birontasi kirmasin tarbiyani bular o'rgatmaydi bizga biz o'rgatadigan ustozimiz rasululloh alayhi vasallam sahobalar hayot dinni og'ir qilinmaydi xosatan yosh bolalarga dinni og'ir qilinmaydi madrasada shu bizni madrasamiz bor hozir hammani og'zi ochilib qolyapti tuxum yeydimi ye qaymoq yeydimi ye alhamdulillah tekvandosi bormi nima bor tekvandosi bor o'nta novvoy non yopadi ularga beshta oshpaz ovqat pishiradi mashaalloh bir oshpazimiz bor alloh rozi bo'lsin kimni aytdi birodar ha shunaqani bir ovqatdan pishirib beradi nimaga buni qilinadi dinni og'ir qilmaslik kerak olti yosh bola u 7 yosh bola, u sakkiz yosh bola, hali unga farz bo'lgan emas bu namoz o'qishlik. Urib uni tahajjudga turg'izib, "Voy birodar, 7 yoshdan namozga buyuringlar" dedilar. 9 yoshda qilmasa uringlar dedilar. Urishi ham mushliklarni so'rayni demadilar. Rasululloh sallam alayhi vasallam aytdilarki, "Urish bo'lganda men mana shu misvoq bilan urardim" dedi. Qo'llarida misvoqni ko'rsatdilar. tagiga tepib olib bosib olib ursin u bechorani devorga solmasin solsin demadilar shu man mudarrislarni doim madrasaga aytaman manga mudarris kerak emas manga murabbiy kerak murabbiy ona murabbiy bo'ladi bolani murabbiy boqa ona boqayotgan vaqtda ko'rasiz bir lahzada yig'isiga qo'shib yig'laydi kulayotgan bo'lsa birga kuladi Hamma yo'q najosat qilib olsa, qo'li bilan yuvib tur, yana osmonga ko'taradi meni o'g'lim shirin Buni murabbiy deyiladi. Payg'ambar alayhisalom sifatlari bunaqa edi. Shuning uchun u kishidagi axloqni ko'rib, hamma atrofidagilar kelib turib, ashaddiy dushmanlar ham musulmon bo'lib qolaveradi. Keyin mana shu axloq bilan axloqlanaylik, qolganlar bizdan dinni o'rgansin. Bir amerikalik e, nima ekan, masihiy ekan, xristian ekan, shu Qur'onni tarjimasi qo'liga tushib qolib musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lganda aytdiki, men bir musulmonni ko'rib kelay deb pokistonga ketdi. Pokistonda musulmonlar ko'rayotganim alhamdulillah dinni kitobdan o'qib o'rganibman Agar musulmonlarni ko'rib, ularning axloqini ko'rib o'rganishlik bo'lganda bu dinni qabul qilmasdim dedi. Alhamdulillah shu kitoblarda dinimiz salomat saqlanib qolgan. Bizning axloqimiz salomat emas. Germaniyada bir birodarimiz aytib berdi, muhojirzodda degan ko'p bir raqqosa ayol bor ekan. Nemis ayoli. Shu hidoyat topibdi. Hidoyat topib shu televizorda buni savol javob qildi. U hijob kiyib olgan. U savol beryapti. Endi nimalari bor? Tarafdorlari bor. Ko'p buyuk raqqosa. Ey, shuncha topgan, ha, shuncha obro'ying yo'qoladi, sen bu dinni qabul qilma. desa alloh manga qur'onda jannatni va'da qildi shuning uchun tashladim buni ey seni yering zulm qiladi har kuni do'pposlaydi seni desa bu payg'ambar va uning ashoblariga bo'xton dedi chunki bu kitobda bu gap yo'q haligi ayolni qarang alhamdulillah kitobdan o'qib o'rganibdi musulmonlar axloqini ko'rib oladi bu gap gapira olmasdi rosa endi savol javob ishqibozlar savol beryapti oxirida afg'onistonni nimasini olib ketdi ayollar yuradigan chodirni olib kelibdi ey ayol mana shuni o'rataman sani boshingga bura debdi desa buku bu debdi agar robbim rozi bo'ladigan bo'lsa bundan ham og'ir narsani kiyaman iymonni qabul qil deydi shu televizorda hammani savolga rad javob berdi alhamdulillah kitobda dinimiz salomat saqlanib qolgan ekan shuning uchun kelinglar dindan odamdan bezitmaylik allohdan qo'rqaylik o'zimizni yaramas sifatimiz bilan odamlarni bezitib qo'ymaylik xosatan bu biz bilan birga qo'shilib kelgan hijrat qilgan ayollar farzandlarni aybi yo'q ularga dinni og'ir qilib qo'ymaylik zulm amallarimizni habada qildiradi birodar namozimiz befoyda namozimiz befoyda, ro'zamiz befoyda, hijratimiz befoyda. Chunki haligi mushukni qamab qo'yib suv bermagan ayolni ahvoli Rasululloh sallam jahannamda dedi. U kechasi bilan namoz o'qib chiqardi. Kunduzi nafl ro'za tutib yurardi ayol. Sahobiy ayol edi. Rasulullohni ko'rgan edi u. Keyin axloqimizni o'zgartiradi. O'zgartira olamizmi? O'ylab dediler. Çünkü İslam cemaatini dava qilganlar, musulmonlikni da'vo qilganlar ishi emas. Shuning uchun birodarlar dinni go'zal ravishda ta'lim beradi. Go'zal ravishda. Qur'onni hifz qilish mustahab amal. Shu madrasada 200 kishi bor. 200 kishi 200 ta bola bor. Bu madrasada ikkovsi 200 ta. Shular ichida faqat 50 tasigina Qur'onni hifz qiladi xolos, qolganlar hifz qila Qur'onni yodlashing hamon ish emas u. Ya'ni u ko'p og'ir narsa. Shu 200 ta boladan 50 ga yaqin, 53 tasini vallohu alam Qur'onni yodlaydi xolos. qolganlari boshqa ilm o'qiydi qur'onni yodlashlik mustahab amal farz emas endi u bechorani urib turib ustida qur'onni yodlaysan degan zolimni biz qo'lini tiyib qo'yamiz madrasada men o'zim har kuni bir bor bo'laman tekshiraman bolalarni bitta bitta ko'raman zulm qilmayaptimi hech kim boshqa chunki ular bizga omonat payg'ambar alayhissalom aytdilarki allohni cho'rilarini cho'rilarga zulm qilmadim dedilar ayollar ayollarni allohni cho'rilari ular ularga zulm qilmadim zulm qilmadim shundoq ham bechoralarni sog'lig'i yomon haqqini ko'pini ado qilolgan emas bir suhbatimda misol keltirgandim bir kishi qirq yoshga yetib qirq yoshgacha uylanmagan ekan ko'p oshnalar uylaning uylaning debdi shogirdlar hop uylanasan uylanaman deb bir necha yildan bor shal bo'layotgan bir ayolga uylangan ekan shal bilasizlar oyoq qo'li ishlamaydi o'rnidan turolmaydi shunga uylangan ekan keyin hamma u kishiga xafa bo'lgan ekan bu nima gap uylandingiz birinchi uylanishdan bir shal beva ayolga uylandingiz deganda odamlar masjid quradi, madrasa quradi, ko'prik soladi, yo'l chiqaradiki savob olaman deb. Men ham bir savob olaman deb uylandim. 5 yil shu ayolni yuvib tarab, kiyimini yuvib, ovqatini pishirib, boqib qaragan ekan. Keyin vafot qilgan. Birodarlar ajr olishlik uchun shart emas, ko'prik solishlik. Ana oldimizda turibdi savob. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.